Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Diweteni Gendruwo Ning Kuburan Ronggo Lawituban Dikirimkan Rois dan Marina Kutuk Kidul Papringan Dukuh Kidul Ngasem Ujunegoro Ujunegoro Kedadian iki pancen wis suwi banget sing ngalami lasemo karo lasiran wong desa sambong ledoan bengi iku malam jemah wagi pas nepak isasi suro pas kau lembah sunan bonang neng alun-alun tuban yorame banget wong siaroh songko ngendindi. Lasiran karo Lasmo pisah songko rombongan. Lasmo lan Lasiran banjur ngomong karo rombongan sing jerengi Surono. Nah, parep jaroh ngulo ninggoni Mbah Buyut Ronggolawi karo makmo. Jawabe Surono mangkene. Ya lek, tapi jaswe-swe, jaswe sampai dadin tantenan rombongan. banjur disaut karo Reben karo suki jan nek kesuwen ya ditinggal wae lak wis gak ngono Jan iya ta timbang dadi tentenan ko Lasto karo lasiran banjur mlaku ngulon sakwise bar salat maghrib nek Sunan Bonang Ayo nang gage makmo nek mlaku kok klemak-klemek bae Ya Pak Las, Bareng teko nak rombongan ronggo langsung mentui juru kunci jenenge Mbah Mukti. panjenengan badhe ziarah, Pak. Nge Mbah. Kula bimbing ta mboten? Mboten usah, Mbah. Kula kalih makmu mawon. Juru kunci terus buka no lawang cungkup kuburan. Lasmo karo lasiran terus mlebu. Yen miturut cerita Ronggolawe iku pancen Bupati Tuban. Jarine duweni pusaka megalamat. lasiran karo lasmo arep jupuk pusaka kuwi mau. Sopo wangkang entuk pusaka kuwi wibawane bakal gedhe. Lasmo lan lasiran jumuk sila ning kuburan Ronggolawi. Ning jero kaya ana swara jaran mlaku akeh banget. Kating tiklak-tiklak suarane kaya padha bengah, padha mendek. Lasmo karo lasiran kaget Ora let banjur teko wong gedhe dhuwur karo numpak jaran nganggo klambi perang jaman kerajaan. Karo ngunus pusaka kenceng dawane ana setengah meter. Mekan abang biru. Nek mburine ya ditutno prajurit akeh. Padha numpak jaran. Soko kuburane Mbah Ronggo lawe wujudan meneh enek iwak lele gedhene sak debok. Arep mati lasmo karo lasiran. Karo mangap ombo kaya arep nyaplok. Sangkeme ombo ora kaprah. Lasmo lan lasiran banjur maca ayat kursi. Lele mau banjur ilang. Lasmo lan lasiran banjur konsentrasi meneh. Kepiye carane Krismi golamat kang dicekli Ronggo lawe iso direbut? Saka dhuwur cungkup kuburan lasmo Lasmala Lasiran dikagetno meneh dicibloki tikus riwuk rupane ireng. Ning dhuwur kuburane pronggolawe tikus mang diwasi terus karo lasmo. Rupane ireng ulune riwuk-riwuk lan untune rangah-rangah. Kaya bar mangan bangsa menungsa. Perkara nek untune jibrat getih. Rambute dawa ambune badhek kaya batang. karo nyekeli kentes kaya arep ngusir wong. Ya kuwi ngusir lasmo karo lasiran mergo gak seneng ditekani wong loro kuwi. Antarane lasmo lan lasiran wonge ya pinter ilmu kanuragan lan kebatinan. Lasmo ya pelatih pencak silat, nek lasiran pensiunan wong kesehatan. Lasmo arep nyerang gendruwo kuwi dheweke dicengkiwing gulune diuncal ning dhuwur wit kepoh. Giliran lasiran dicengkiwing diuncalone dhuwur wit sruwin nguri cungkup kuguran. Mbah Mukti sing dadi juru kunci banjur bingung. Lah kok suwe temen wong-wong ki mau ning jero ora metu-metu. Sing ziarah wis padha antri kepingin mlebu menjeru. Mangkono batine. Banjur didelok menjuru dadakan lasmo karo lasiran ora ana ning jero. Lasmo karo lasiran ngok-ngok njaluk tulung. Mbah Mukti banjur ndelok mengguri, goleki swara ki mau. Banjur disentri mendhuwur, lasmo karo lasiran dadak maning dhuwur Antarane wong loro pisah wit anggone manggon. Mbah Mukti banjur bingung terus ngomong. "Wes, kudon sisa iso wae." Lah, terus piye Mbah ngene iki? Aku karo makmo keri rombongan, aku ditinggal mulih dhisik mengko. kuwi salam dhewe neng kene aja sembrono aja duwe niat elek neng duwe niat ziarah ya kanthi kelas lahir tembusin batin esuke mbah mukti banjur golek ondo supaya lasimo karo lasiran iso medun saka dhuwur wit kuwi bareng wis medun lasmo lasiran dituturi mbah mukti sampean kan wis tak elingno Eh ni aji aroh neng kene, ni sing apik aja macem-macem. Yo ngene iki kedadiane. Untunge kowe gak ditekek karo sing mbau reksa kene. Yo ngene iki kedadiane kuburane Mbah Rongga lawe. Rada gawat. Kowe saiki sampean ndang mule. Nggih Mbah, nggih. Sepuntene Kang Kartah gawe susahin jenengan. Lasmo karo lasiran banjur salaman pamit muli karo Mbah Mukti terus golek bis jurusan Bojonegoro mergo ditinggal rombonganing siaro semene ae critani saka aku Rais Marinah Dusun Kutuk Kidul Papringan Dukuh Kidul Ngasem bersama tim Cima